Solidariteit en AfriForum het onlangs 'n hele plan bekend gestel oor hoe ons die misdaadsituasie in Suid-Afrika gaan hanteer. Dit was na aanleiding van die moord op Neuter Blanche, die uitsprake van Julius Malema, die klomp spanning wat daar in Suid-Afrika was die SMS'e wat rond gestuur was en ons het besluit om op 'n verantwoordelike manier na verskillende metodes te kyk oor hoe ons die situasie kan hanteer. En deel van die plan was gewees om vir Genocide Watch te skryf en hulle net in te lig van die situasie in Suid-Afrika. Dit het gebeur en ek uh, Alana Bailey van AfriForum is hier by ons in die ateljee. AfriForum het die skrywe gestuur in Genocide Watch. Ehm um, Alana, hoekom het julle geskryf vir hulle en wat was die inhoud van julle skrywe? Ter Genocide Watch word algemeen beskou as die ehm um, mees kundige organisasie oor volksmoorde in die wêreld. Hulle word onder andere baie hoog aangeslaan en gebruik deur die Verenigde Nasies en ook ander organisasies wat werk op die terrein van volksmoorde. Hulle het 'n groot rol gespeel uh byvoorbeeld na die um volksmoord in Rwanda, ook in Bosnië is hulle baie betrokke. En um ons het daarom gevoel dit is nodig om te weet wat is hulle opinie van Suid-Afrika en ook om te um kyk of hulle nie meer betrokke wil raak in Suid-Afrika om ook insette te gee oor stappe wat geneem kan word om om die spanning en die polarisasie in die land 'n bietjie te verlig nie. Het hulle teruggekom na julle? Hulle het dadelik gereageer. Um ehm, Dr Greg Stanton wat die president is van Genocide Watch het persoonlik aan ons teruggeskryf. Hy het gesê dat hulle wel baie op hoogte is van die situasie in Suid-Afrika. Mense kan dit ook sien op hulle webwerf. Hulle het baie gereeld um van die nuusmedia berigte van Suid-Afrika wat hulle oplaai onder Suid-Afrika en um, hy het vir ons gesê dat um, Genocide Watch wel baie bekommerd is oor die rassespanning wat plaasvind in Suid-Afrika, dat hulle die land dophou en dat hulle Afrika direkteer uh, ehm, besig is om te kyk na die herklassifisering van die status van Suid-Afrika. Hy het um, ook hierso geskryf, ek het sy briefie hier voor my waar hy geskryf het dat ja, Africa Director called us from Cape Town about the grave situation day. So dit was redelik ernstig geweest. Hy noem dit grave situation eh, situation en dan is jy reg, hy praat van die updating El Genocide Watch for South Africa soon. Um op hierdie stadium sê hy ook van te sy skrywe is Suid-Afrika op 'n uh, eh, stage 5, 'n eh, vlak 5 en dit is 'n vroeë waarskuwings um ehm, teken. Wat wat behels dit vlak 5? Genocide Watch het 'n skaal waar volgens hulle lande beoordeel en kyk na die polarisasie en die vlakke van moontlike volksmoord wat um, in elke land heers. Hulle sien ook volksmoord nie noodwendig as 'n enkele gebeurtenis of 'n 'n spesifieke gebeure oor 'n aantal dae of weke nie, maar as 'n proses wat oor 'n lang tydperk opbou en al meer intens raak. En ehm um, as gevolg daarvan kyk hulle ook na dinge soos dat een gedeelte van 'n samelewing byvoorbeeld die ander ene altyd ehm um, die skuldige maak vir alle probleme soos in media verklaringe of in openbare toesprake hoe hoe ehm um, verskillende dele van gemeenskappe te mekaar opgemaak word tot op 'n punt waar daar geweldpleging volg en uh, op die oomblik beskou hulle Suid-Afrika as op vlak 5 wat polarisasie betref. Nou ehm um, ander lande op hierdie vlak dink dit maak mense eintlik bekommerd as jy kyk na die ander lande wat hulle noem want dit is byvoorbeeld lande soos Irak en Iran en uh Zimbabwe, Angola, lande waar ons weet waar daar baie hoë vlakke van uh, geweldpleging is tussen verskillende gemeenskappe. Dan ook Kenia wat verlede jaar baie ernstige probleme gehad het. Egipte, Burundi, Algerië, die Filippyne. So dit is 'n regtig 'n aantal lande met groot probleme en om te voel dat ons op dieselfde vlak is en dat daar ook weer na die klassifisering van Suid-Afrika gekyk gaan word, maak 'n mens regtig bekommerd. Goed, maar wat baie duidelik hierso is is dat ons is nog nie op 'n vlak van volksmoord nie. Wat hulle sê is dat pasop, daar is vroeë tekens en dat die gemeenskap is besonder gepolariseer. So dit is 'n waarskuwing geweest, wees versigtig. Nou in Genocide Watch praat hulle dan van ehm um, victims of wat die slagoffers is En dan praat hulle nou omdat nou genocide watchers van killers. Hulle stel dit redelik sterk. Ehm um, in wie beskryf hulle dan as die slagoffers? Om hulle woorde nou self aan te haal, die slagoffers beskou hulle as boers of seker boere en ehm um, dan vlugtlinge in Suid-Afrika met ander woorde die mense wat verlede jaar in Mei maand geraak is deur die xenofobiese aanvalle. Ehm Dit is tog interessant dat hulle gebruik nie farmers nie wat as hulle gebruik die etniese Ja, hulle gebruik die etniese begrip definitief en en dan waarskynlik wat wat ons sou noem Afrikaners. Ja. ja. En dan ehm dan emigrante wat waarskynlik ook wys uh, na die vreemdelinge en die vreemdelinge haat wat Suid-Afrika getref het so jare wat gelede. Dis reg ja. En dan wie sê hulle ehm um, is die killers? Hulle beskryf dit as die black racists is dit spesifiek dis nou hulle woorde hulle beskryf dit so presies hulle woorde ja so en al hulle aan ook by ons in die ateljee is Willie Spies hy is die regsverteenwoordiger van Afriforum ehm um, Willie met in agneme die hele ehm um, kwessie oor die ehm um, polarisasie wat daar plaasvind hulle sê daar's waarskuwings wees versigtig waarmee jy besig is sodat jy nie in 'n vlak 6 inbeweeg of 'n vlak 7 wat nou fisiese volksmoord is nie. Ehm So eintlik het hulle baie ernstige waarskuwing oor die feit dat ons op 'n vlak 5 is. Nou met dit as agtergrond en die hofsaak wat julle het oor die ehm um, beweerde haatspraak van Julius Malema en sy gewraakte liedjie ehm um, skiet die boere. Ehm um, hoe sou julle dit jy dit interpreteer binne daai konteks hierdie die spesifieke haatspraak en sal dit enigsins enigsins die hofsaak beïnvloed? Ja, Dirk, ek dink dit is belangrik vir die doeleindes van die hofsaak, maar wat wat belangrik is om te onthou is dat Suid-Afrika kom uit 'n gepolariseerde verlede. En uh, as gevolg van die gepolariseerde verlede is 'n grondwet geskryf en die menseregte akte en die bepalinge rondom vryheid van spraak en dies meer is baie duidelik uh, gekwalifiseer om eintlik hierdie gepolariseerde verlede waar uit ons kom um, op 'n manier aan te spreek. Nou prakties beteken dit dat ehm um, toe daar in die grondwet geskryf is dat elke ou kan sê wat hy wil. Toe staan deur die grondwetskrywers destyds gesê, maar jogg, jy kan dan nie enige iets sê wat jy wil nie of enige liedjie sing wat jy wil of enige liedjie wat vir jou nou lekker is of waarmee jy groot geword het of wat ook al nie. Want as gevolg van die spanninge wat gegeld het in die tyd voor 94 en wat gewoonlik maar omdat ons mense is, ons het almal geheue, ons ons het almal 'n onderbewussyn maar nog steeds in die onderbewussyn opgesluit is, word daardie reg om vryheid van spraak uit te oefen um bietjie getemper deur 'n kwalifikasie wat sê dat jy nie haat tussen gemeenskappe mag aanstook nie. En enige woorde en taalgebruik dan wat daarop neerkom dat dit haat tussen gemeenskappe aanstook. Daardie taalgebruik word dan nie beskerm deur die grondwetse bepalinge rondom vryheid van spraak en dies meer nie. Wat is nou belangrik? Ek dink die belangrike van die Genocide Watch ehm um, bevindinge en die publikasies van hulle kant af is eintlik die slegste nuus wat ons gekry het van dat ons vandag 16 jaar na 1994 nie verbeter het nie, maar eintlik agteruit gegaan het wat polarisasie betref. En dan is dit nou baie vreemd. Ons sit hier met internasionale organisasies wat objektief na Suid-Afrika kyk, wat van buite af kyk en wat goed ingelig is in die tipe van simptome waarvoor jy moet uitkyk. En hierdie internasionale organisasies ehm um, se gevaarliggies begin flikker wat ons betref. Maar plaaslik sit ons met 'n regerende party wat eintlik op 'n manier 'n bietjie roekeloos met hierdie goed omgaan. Kweri Mantas sê, um, moenie ons in die howe konfronteer oor hierdie goed nie, praat met ons oor hierdie goed. Maar wanneer ons dan wil praat, dan vind daar nie eintlik gesprekke plaas nie en die doel van die gepraat wat 'n mens dikwels by by die ANC vind is dat hulle sê dis maar 'n geleentheid waarop hulle praat om vir jou te verduidelik waarom hulle doen wat hulle doen dis nie werklik 'n geleentheid waar hulle met begrip probeer luister en probeer antwoorde en kompromie en dis meer eh, vind nie. So ons sit in 'n baie vreemde situasie in Suid-Afrika dat buitestanders die internasionale wêreld sien nie gevaarlig te raak, maar ons het 'n regerende party wat totaal en al onverskillig staan teenoor hierdie feite en wat so ver gegaan het as om byvoorbeeld ons aansoek om 'n interdikt teen Julius Malema te opponeer in die hof wat gegaan het om on, en gesê het hulle oponeer ons haatspraak klagte in die hof. Hulle gaan dit nie ondersteun nie. Hulle gaan alles moontlik doen wat hulle kan doen om vir die wêreld eintlik te probeer verduidelik dat hierdie ou liedjie wat gesing is eintlik 'n baie mooi onskuldige liedjie is waarmee Julius Malema groot geword het in die smeer en dat ons daarom nou met begrip daan daarna moet luister. Dis baie hartseer en dit is kommerwekkend. En uh, dit is waarskynlik die grootste gevaar is hierdie fase van ontkenning waarin die regerende party eintlik op die stadium verkeer en ek dink wat dit betref um, is hierdie bevindinge van Genocide Watch baie beslis relevant ook vir die regsprosesse waarmee ons besig is omdat dit eintlik uitwys in watter posisie ons onsself bevind en die mate van ontkenning wat hier plaaslik eintlik plaasvind